Йо. Голям дюнер за закуска е бах ти схемата Гледай си диетата Су по-лекува е хемата Голям дюнер за закуска е, бах ти схемата 21 сутюка генг, ще виж ми емблемата Чеснов, сос, всичко кост Пърпъл дренк на здраве тост Пърпъл дренк, пърпъл дренк, пърпъл дренк Бъди ми кост Голям дюнер за закуска Оня пръска не спи Гъбаваш се с нас и бащите те намират в песни случая дед го прави се казва Мехмет Дошъл е за разстрел, ще се ходи в пет Дойде от Истанбула, сега на обратно Не оставя улики, всичко му е ясно К'во става бе? Това съм аз 21 Сучука Мър позна 2004 година нарирах баща ти с четка за коса в Созопо Не се прави, че има позна Най-ги мраза такива Голям долар за закуска Е бах ти схемата Гледай си диетата, по-лекова и хемата Голям Тюнер за закуска Е бах ти схемата един сучука, гангста шит с заглушител не се чува нищо Брая му главата на дюнер Забравя всичко лично Ще се погрижа да няма отпечатъци И тъй нататък, и тъй нататък, и тъй нататък вратата Джуниор джиницата бачка 24-7 Ти печелиш награда, че си последен Моли майка си там, моли татко си там за бюджет Аз размахвам узи в банка и цяла година берекет Голям да е. Значи голям е за другото момче.